بسم الله الرحمن الرحيم हज़ा या अज़ियत जी ॻाल्हि करियूं पिया ॻाल्हि शुरू थी सूरत हज़ा में जेके नबी पाक सलाहु खे मुख़्तलिफ़ नमूननि सां अज़ियत माण्हू ॾिनी उनजी ज़िक्र करिणो आहे असांखे इनशा पर ॾिसूं था क़ुर शरीफ़ में कहिड़े कहिड़े हंध ते कहिड़ी माना में अज़ियत जी ॻाल्हि आई आहे हाणे पहिरीं असां सूरत बकर जी ॻाल्हि कईसूं कईसीं खां पोइ सूरत आल इमरान में जेको आयो आहे उन में जो ॻाल्हि कईसूं हाणे सूरत अनसा में पंद्रहीं नंबर ऐं सोरहीं नंबर आयात जेके आहिनि हुन में वलायती यातीन अलफ़शियत में निस्सा आहे जेके औरतूं तव्हां वञा वजाफ़शी मुलविस थियनि थियूं उन्हनि जे लाइ फस्तस्त हिन अर उन्हनि लाइ चारि शाहिद करिणा आहिनि फ़ इन शाहिद वफ़ाजा जेसिताईं उन्हनि खे रखो घरनि में जेसिताईं मौत अची वञनि या अलाह ताला हुननि जे लाइ को रस्तो कढे इहा आयत हुई पंद्रहीं सूरत निस्ाह जी हिन सूरत नूर में जो वधीक हुनजो आयो त छा कहिड़ी सज़ा ॾिजे हाणे इहा औरतुनि जे मुतलिक़ थी पर ॿ मर्द जेके पाण में जे अहिड़े ख़्वाहिशी जो कमु कनि था भले नज़ान या थी आहे नेहा जेके अहिड़ो कमु कनि था ॿ मर्द मिनखुम ताम जा फ़ाज़ू आज़ूम आहे पोइ उन्हनि खे सज़ा ॾियो उन्हनि खे अज़ियत ॾियो उनखे मतिलबु त उन्हनि खे पनिशमेंट ॾियो कंहिं क़िस्म जी फहिनताब पर जेकॾहिं हू तौबा कनि था उहा असला जेकॾहिं इस्लाह कनि था सुधरी हलनि था वरी आईंदे इहो कमु नथा कनि पोइ हुननि खे छॾे ॾियो हुनखे एराज़ कयो हुन खां पासो करियो इन अला कान त वाभर रहीम आहे सूरत निसाह मिंजी इहा ॻाल्हि आई हिन में लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आज़ू जो हाणे सूरत निसाह में वरी हिकु सौ ॿी नंबर आयत मंझि ज़िक्र आहे पंहिंजो माण्हू जेको निमाज़ थो पढ़े हिकु सौ हिकु खां शुरू थी थिए ॻाल्हि वैज़ा दरब थुम आर जॾहिं धरती ते हलो था यानी परवान पंहिंजनि मुल्कनि में जॾहिं लंघो था वञो था वैज़ा दरब थुम आर ॾे फल दरबुमु सांनाउनि पोइ तव्हां ते गुनाह न आहे अन तक्सुरू मिनसरात कसर सलाद करियो यानी नदी कयो चईनि मञा ॿ ऐं पंहिंजो या सलाद करियो तक तकसरू कसर कयो सलाद जी इन खेफ़्त ऐं या हफ़्ते न खुमल नदी कफर हो जेकॾहिं तव्हीं ॾिजो था त काफ़र तव्हांजे लाइ फितनू पैदा कंदा हिन काफ़ी न कारो लखु आदूअ मुबीना बेशक काफ़र जेके आहिनि तव्हांजा पंद्रहं दुश्मन आहिनि हींअर ॾिसो केॾी दुश्मनी लॻी पई आहे माण्हू आहिनि असांजा वीचारा पंहिंजे यूरोप में अमेरिका में केॾो ज़ुल्म उन्हनि ते थिए पियो त अहिड़े क़िस्म जो जेको सिचुएशन हुजे माण्हू निमाज़ पढ़णी आहे पोइ हरूभरु वरी अहिड़े नमूने सां न पढ़िजे पोइ हुन में हिकिड़ो त इहो कसर जी ॻाल्हि अची वई हाणे ॿी आयत जेका आहे इज़ा कोन त फ़ीहिम फ़ाकम जेकॾहिं तूं आहीं नबी पाक सलाह खे अलाह ताला फ़रमाए थो जेकॾहिं तूं हुनजे विच में आहीं पोइ हुनजी निमाज़ पढ़ी हीअ नमाज़ ख़ौफ़ जी आहे हिन साॻी हिकु सौ हिकु आयत में कसर जी आहे हिकु सौ ॿिनि में ख़ौफ़ जी निमाज़ जो आहे ऐं वरी मथर ऐं पंहिंजो मींहं ऐं तकलीफ़ जेका बीमारी हुन ॻाल्हि अचे थी हिकु सौ ॿिनि आयतुनि में वैदा वैज़ा कुन त फ़ीहिम फाकम त अलमसलात فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزركم واسلحتكم هزركم خبرداري بكيو ان پنجو هتھیار برکو ان مجي کرے ख़ौफ़ जी यानी जंग जो सिचुएशन आहे उन में निमाज़ पढ़ण जे लाइ हिकिड़ी रकत माण्हू पढ़नि ऐं पोइ वरी उहे पोइ हिते अची वञनि ॿिया माण्हू अचनि उहे अची पिया निमाज़ पढ़नि अहिड़े नमूने सां असल हथियार जेके आहिनि से न छॾियो हथियार पाण रखो पोइ हाणे जेका ॻाल्हि अचे थी हिन इनकान बिकुम अज़म इन मथरिन ओ कुंथुम मरदा अन तस्न अन तदऊ ओकु मर्दाुम जेकर जेकॾहिं त मींहुं आहे मींहुं होॻी आहे ॿार पुसी विया आहिनि हलिया जेके तव्हांजा हथियार आहिनि उहे वधीक ॻरा थी वेंदा पोइ निवाद छॾण था पवनि छा कजे त पोइ इन सिचुएशन में या जेकॾहिं तव्हांखे बीमारी आहे मथे में सूरत कुन त मर्द आहे जेकॾहिं मरीज़ आहियो या तव्हांखे इनकान बेखुमुल बेखुम आज़ा मिन मतर तव्हांखे तकलीफ़ आहे मथर जी मींहं जी या तव्हां मरीज़ आहियो उन जी तकलीफ़ आहे त तदाऊ असल हथ कुम त पोइ भले हथियार पंहिंजा हेठि रखी पोइ महिल पढ़ो इहो हथियार रखण जी ॻाल्हि मथिरियो पोइ ख़ुशबू हिस रखो ऐं ख़बरदारी रखो मतिलबु काफ़र जे मुतलिक़ ईअं बेख़्यालात थी विया आहिनि वेही न पढ़ो ॾिसजो भई ख़्याल सां काफ़र आहिनि हिन लाइ बेशक अलाह ताला काफ़िरनि जे लाइ हिकिड़ो वॾो अज़ाब तयारु करे रखियो आहे वॾो भुछाई वारो ख़ुआरी वारो अज़ाब करे रखियो आहे फैज़ा कदाई थुम सलाद पोइ जेकॾहिं सलाद पूरी करे वठो फज़कख़्रु ख़्याम वकूदम अला जुनू वेकुम पोइ अलाह ताला जो ज़िक्र कयो उथंदे वेहंदे पंहिंजे पेट लेटंदे लेटंदे अला जुनू वेकुम फैज़ा अतमम थुम हथुन थुम पोइ जॾहिं इतमिनान जो ज़मानो अची वञे पोइ सुहिणे नमूने सां जीअं निमाज़ जो हुकुम थियो आहे तव्हांखे तीअं निमाज़ पढ़ो पर ख़ौफ़ जे वक़्तु बि अहिड़े नमूने सां निमाज़ पढ़ी सघे थी ऐं पंहिंजो कस सफ़र जे ज़माने में अहिड़े नमूने जो ॻाल्हियूं फ़ाइदा अतमान अतमाननि थुम फाक़ीमुस सलाद पोइ क़ाइमु कयो सलाद जीअं पढ़ंदा आहियो हमेशह तीअं न पए इन कान त अल मोहमिनी किताबनि मौखू त बेशक मोमिननि जे लाइ निमाज़ जेका आहे सा लिखियलु त आहे मतिलबु फ़र्ज़ु कई वई आहे वक़्तु पंहिंजे ते हर हिकु वक़्त ते पंहिंजी नमाज़ पढ़णी आहे इहे अहकामातई सूरत निसाह जे हिकु सौ हिकु हिकु सौ ॿ ऐं हिकु सौ टे नंबर आयत म आहिनि ऐं हुन खां पोइ सूरत अनाम जी आयत आहे टेटीह चोटीह हुन में अलाह ताला फ़रमायो रसूल पाक खे रसूल पाक खे अलाह सुभाणे ताला फरमायो त असांखे ख़बर आहे नज़ून कलरी जेके तुंहिंजे मतिलबु चवनि था काफ़र उहा असांखे ख़बर आहे तोखे गणती में विझनि विझे थी आहे ॻाल्हि فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون उहे तोखे कूड़ो कोन था कनि पर अलाह जे आयतुनि खे कूड़ो था कनि यानी इहो कोन रुॻो तोखे कूड़ो था कनि अलाह जे आयतुनि खे कूड़ो था कनि इन करे कुज़िबत रसूल मिन क़बिल तोखां अॻु में जेके रसूल हुआ मोकिलिया विया असां मोकिलिया उन्हनि खे बि अहिड़ी नमूने सां कूड़ो कयो वियो जीअं तोखे हींअर कूड़ो था कनि सबरू अल मां ख़ुशबू पोइ उन्हनि सब्रु कयो जे जंहिं ते कूड़ो कयो वियो उन्हनि खे ऊज़ू ऐं जीअं उन्हनि खे तकलीफ़ ॾिनी वई उन ते बि उन्हनि सब्रु कयो हता अता नसर न एस ताईं जो उन्हनि ते असांजी कामयाबी नसरत पहुती असांजी मदद पहुती हुननि खे वल वला मुबदिल कलमात ला अलाह ताला जा कलमात जेके आहिनि से बदिल नथा तब्दील नथा थियनि वला मुबदिल कलमात वला कद जा आख मिन नबैल मोर सलीन तो तोते इहे आयतूं मतिलबु त मुस्लिम जूं ॻाल्हियूं असां पहुचायूं आहिनि पर इंकान क़ब्र अलाई खे एराज़ ओम जेकॾहिं तोखे हुननि जो एराज़ पासो करण तोखां सुठो नथो लॻे वॾी ॻाल्हि थी तोखे लॻे पर निस्ता तब तही नफ़ कम फिलहाल पोइ जेकॾहिं करे सघीं त वारो करे पंहिंजो हेठि धरती वञे नवकथाए पंहिंजे टुंग ठाहे हेठि हलियो वञे धरती में औसल ममन फिस्म आहे या आसमान में चढ़ी खणी चढ़ी वञा लियो मतिलबु छा करिणो आहे तोखे तोखे उहो करिणो आहे जीअं तोखे दुनिया में करिणो आहे मन आहे तीम बि आयातु हुन जिलाक आयात खणी अचु अहिड़ी क़िस्म जी हेठां धरती मां कढी अचु या मथां आसमान मां फाड़े खणी अचु भला अलाह जमा जमा जेके अलाह चाहे सभिनी खे हिदायत जमा करे हिदायत जी गॾु करे हा हिदायत ॾे हा सभिनी खे फला त खून मिनल ज़ाहिलीन पोइ तूं जाहिल मज़ा नथी अच मतिलबु गनती थो करींअं पंहिंजो सुलपाको सख़्तु तंबी वारो हुकुम आयो आहे हाणे इन खां पोइ सूरत आरफ़ मज आयत आहे हाणे हीअ हज़रत मूसा अल इस्लाम जो ज़िक्र हले पियो मूसा अल इस्लाम जूं जीअं जीअं मुतलिक़ ॿियूं ॻाल्हियूं बि ईंदियूं पंहिंजे हुन में सूरत हज़ाब में बि ईंदी सूरत सफ़ मज बि ईंदी हीअ ॿी आहे उनखां सवाइ ॿियो सिचुएशन आहे काला मूसा क़ौमी मूसा अल पंहिंजे क़ौम खे चयो ताइनोबाइन बिला वस बिराह खां मदद घुरो ऐं सब्र करियो केसिताईं करियो अल अल अलाह खां मदद घुरो ऐं सबरु कयो अलाह मसाल इस्लाम चयो पंहिंजे क़ौम खे जॾहिं अञा मिस्र में हुआ हुन वक़्तु फिरॉन जूं जेके सख़्तियूं ॾिसी इनल अर्ध लीला यूर सवाम शाह बेशक धरती अलाह ताला जी आहे जंहिंखे विरासत में ॾिए जंहिंखे ॾिए यानी तव्हांजो वक़्तु अचिणो आहे तव्हांखे मिलंदी धरती इनल अर्ध लीला यूर मई शाह मिन इबादी भले आख़िबत लिल मुतिन बेशक आख़िब जेका आहे सा मुतिन जी आहे पछाड़ी नेठि सुहिणी जेका थींदी सा मुतिन जी थींदी या हिकु सौ अठावीह आया त हाणे उनखां पोइ माण्हू जेके आहिनि हज़रत मुसा क़ौम वारा उते चवनि था मिस्रम जे त चवनि था त तोखां अॻु में बि असांखे कालून जे तूं जो आहे असां वटि हिन खां अॻु में बि असांखे अज़वत ॾिनी थिए वई उमेदु आहे त तव्हांजे दुश्मन खे अल्ला ताला हलाकु कंदो असौ अरबु पोइ यस तख़ लफ़ाक़ुम फिल तव्हांखे धरती ते इख़िलाफ़त ॾींदो तव्हांखे धरती ते तमकिनत ॾींदो इख़्तियार ॾींदो पावर ॾींदो ताक़त ॾींदो यस तख़ लफ़ुम इख़िलाफ़त ॾींदो तव्हांखे फिल धरती ते फ़ैंसु कए फ़ता पोइ ॾिसंदो त तईं कहिड़ो अमल था करियो हाणे हीअ सभु कंहिं क़ौम सां लॻे थी ॻाल्हि त ख़िलाफ़ु जंहिंखे अख़्तियार मिले थो उहो कुझु वक़्तु सुठे नमूने सां हले थो पोइ भुछराई में पए थो हाणे हीअ बिनी साहिब जी क़ौम जेका मूंसा अल सां गॾु मिस्र में ग़ुलाम जी हैसियत सां रही पई हुई उहा जॾहिं ॿाहिरि निकिती ऐं पंहिंजो हुनखे तमकियत मिली बादशाह हज़रत सलमा आल इस्लाम हज़रत दाऊद इस्लाम ॿिया बादशाह थिया हुन खां पोइ हिननि में बि तमामु घणी ख़राबी पइजी वई हली धरती ते वॾो फ़साद कयऊं पोइ हुननि जे अंबियानु अलाम हुननि खे चयो त ख़बरदार ईअं न करियो जेकी करियो पिया ज़ुल्म न करियो हाणे हिन ज़माने में असां जेको नाता याहू ही सतरि साल हिन जेको ज़ुल्म आहे धरती ते इहो साॻी ॻाल्हि आहे अलाह ताला चए थो ज़ुल्म न करियो धरती ते ऐं हिन जेको ज़ुल्म कयो आहे जेको ब्रिटिश इम्पायर खां अॻु में असांजी ज़िंदगी में हिन खां पोइ जेका अमेरिका जी एम्पायर हेॾां होॾां यू एस एस आर जी union of Soviet social collapse थी अलाह ताला चए थो अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं तव्हां ज़ुल्म कंदव तव्हां खां फुरे वठंदुसि ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون पोइ ॾिसो त कीअं तव्हां अलाह ताला ॾिसंदो त कीअं तव्हां इहे अमल था करियो अमल जे सुठा कंदव तव्हांखे हुकूमतूं मिलंदियूं जेतिरो वक़्तु सुठा कंदो हाणे असांजे हिते पाकिस्तान हिंदुस्तान जेके बुछ बुछ्छा आहियूं असांजे सभिनी मुस्लमान मुल्कनि में जिते किथे बि एॾो ज़ुल्म एॾो बेहयाई एॾो रुश्वत खोरी एॾो पैसा फुरे पंहिंजा मुल्क ॿाहिरि मोकिलणु माण्हू गुरबत ई हू इंसाफ़ लभे कोन को एॾो ज़ुल्म पियो हले धरती ते यार यार पंहिंजो को रहम कर पंहिंजो को छा कर हिन खे असांजे ॾे को असांजे हाकमनि खे अहिड़ा हाकम असां ते मुसलत कया थी अला ताला चयो त जहिड़ा तव्हांजा लक्षण हूंदा हाकम तव्हांखे इलाही ॾींदुसि त जहिड़ा लक्षण सॼी क़ौम जा बुछड़ाई भेण सभु कंहिंजा कंहिं मूंखे मोकिलियो चए थो भेण मुस्लमाननि जो हाल इहो आहे मुस्लमान जो सॼी क़ौमनि जो अहिड़ो ई हाल आहे रुगो मुस्लमाननि जो कोन्हे इंसान ज़ाति जो अहिड़ो ई हाल आहे जो पंहिंजो बुछायूं कनि था गद्दारी पंहिंजे माण्हुनि सां कनि था पंहिंजे मुल्क़ सां गदारी ॿियनि क़ौमुनि जी सलाह में ॿियनि क़ौमुनि सां वफ़ादारी कनि था हुननि जीअं पैसे ॾोकण ते पंहिंजो मुल्क़ विकिणनि था पंहिंजो ईदा कानून कनि सॼो हाणे इहो जेको हले पियो पंहिंजो पाकिस्तान सतरि साल थी विया सलाह अहिड़ी बेहयाई बुछड़ाई बि का हिते हिन हेल ते पहुती आहे हाणे इहो थियो आहे भई कहिड़े नमूने सां अमल कयो त अलाह ताला इहा ॻाल्हि ॾिसे थो हाणे इहो हुयो आयत नंबर हिकु सौ अठावीह ऐं हिकु सौ उणटीह पोइ अला ताला हिते फ़रमाए थो हिकु सौ टीह आयत में क़ौम खे कॾहिं कहत नुक़सान ऐं कॾहिं सभई अहिड़े क़िस्म जूं त नसीहत पर नसीहत पाराइणो जेको आहे मुश्किलु आहे माण्हुनि जे लाइ नसीहत नथा वठनि हाणे इहा आयत थी सूरत आराफ़ में हाणे हिते पोइ वरी हलूं था सूरत आयतूं आहिनि हिकु सौ एकहठि ऐं एकहठि ऐं ॿाहठि आयत नंबर आहे यूज़ून नबी माण्हू मज़ा के अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे तकलीफ़ ॾियनि था हा कहिड़ो जेको विया कंहिं जंग में जी आहे उते को जेको थियो मिलियो जेको फ़ह में जेको छा इंफाल में जेका ॻाल्हि मिली पोइ वरी माण्हू चयो असांखे हीअ ॾे असांखे हीअ ॾे ऐं पोइ चयो तूं इंसाफ़ कर इंसाफ़ सां ॾे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं उन्हनि कयूं जेके नबी पाक सलाहु खे तकलीफ़ ॾिनऊं फ़रमाए थो ममी नोहमी यूज़ू हिन नबी ऐं उन हुनमें अहिड़ा आहिनि जेके नबी खे अज़ीत ॾियनि था भई यकूज़ू न हू उज़न ऐं चवंदा त हीअ त कननि जो कचो आहे सभु कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे ऐं पंहिंजो इहे अहिड़ो आहे त अलाह ताला फरमाए थो कुल ओज़न कुल ओज़न ख़ैरु लखुम बिला بالله आमनू मिनकुम चयो कननि जो कचो ॿुधे थो सभु कंहिंजी ॻाल्हि तव्हां سب हीणे जी ॾाॾी जी सभु कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे थो ॿियो तव्हांजे लाइ चङाई आहे हिन मज़ो रसूल पाक सलासम अहिड़ो कननि जो कचो कोन्हे हूअ त वल लज़ीन यूज़ू न रसूल अलाह लज़ाबम अला ताला चए थो त जेके रसूल पाक सलासम खे अज़ीयत ॾींदा उन इन ई हिकिड़ी आयत में एकहठि नंबर आयत जेका उन इस्तेमालु थियो पंहिंजो यूज़ून यूज़ून नबीअ ऐं यूज़ून रसूल अलाह ॿिन्ही ते नबीअ खे ॾियनि था अज़ीत रसूल खे ॾियनि था अलाह अॼु रसूल खे ॾियनि था हाणे को वधीक मसालो वॾो कोन्हे पर मतिलबु आहे हिते ॿ दफ़ा हिकिड़ी आयत में अलाह ताला फ़रमायो त हुननि जे लाइ हिकिड़ो वॾो अज़ाब आहे जेके अज़ीत ॾियनि था नबी पाक सलाह असांखे हाणे सूरत अल कबूत जेका सूरत नंबर उणटीह आहे सूरत नंबर उनजी आयत नंबर ॾहीं में अलाह त फरमाए थो मिन्नासिल्लाए जेके माण्हू आहिनि पोइ चवंदा असां अलाह ते ईमान आंदो फैदा ऊज़ी फिलाए पोइ जिन खे थोरी तख़्ती अज़ियत ॾिनी थी वञे माण्हुनि जे तरफ़ां उज़ी फिलाए जेल फितासिक अज़ा बिल्ला हो जेको माण्हुनि जी जेको फितरूं आहे हुननि जे मुतलिक़ हुन खे भाईंदा त अलाह वटां अज़ाबु मिलियो आहे हालांको माण्हुनि हुनखे का तकलीफ़ पहुचाई आहे त माण्हुनि जी तकलीफ़ खे अलाह जी तकलीफ़ करे समुझणो कर उहो अज़ाब अलाह ताला तरफ़ा करे समुझनि था पोइ जॾहिं रसूल पाक सलाह सम्झे का नुसरत मदद अलाह ताला जी तरफ़ां वरी अची थी उन वक़्तु वरी मोतबर थी अची चवंदा त असीं त तव्हां सां आहियूं जॾहिं तकलीफ़ वारो वक़्तु अचे थो चवंदा हुआ अलाह जो अलाह वटि वटां असांखे अला मिले आयो आहे त उन्हनि जे मुतल के हा त अलाह ऊज़ी ऊज़ी माण्हू जेके हुनखे अज़ियत ॾियनि था उन जा जेका अज़ियत हुननि खे मिली मिली ॾिनी वई माण्हुनि जे तरफ़ां उनखे अलाह ताला जे तरफ़ां करे सम्झंदा ऐं सलाह आलम बि माफ़ी सुदूर आलमीन त छा अलाह ताला खे ख़बर न आहे त मां माण्हुनि जी सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे जे सीननि में छा आहे उहो अलाह ताला खे सॼी ख़बर आहे वल भले मुन मुनल लाहल आले इहा अला मुनल मुनाफ़िक़ीन अलाह ताला बेशक उन्हनि खे ॼाणे थो जेके ईमान वारा आहिनि जंहिंजे दिलनि में ईमान आहे उन्हनि खे बि अलाह ताला ॼाणे थो ऐं जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उन्हनि जी दिलनि खे बि अलाह ताला ॼाणे थो सूरत अनकबूत जी इहे ॿई आएतो थियूं ॾहीं नंबर ऐं यारहीं नंबर हिन में ज़िक्र थी अचे हाणे अचे थी सूरत अल अहज़ाब हाणे अल अहज़ाब खे पाण पढ़ूं पिया पंहिंजो तमामु तफ़सील सां उन में अठेतालीह नंबर उन में आयो आहे वला तू ते काफ़रीन बेशक तूं काफ़रनि जी इताद न कर उनजे पोयां न हल वल मुनाफ़िक़ीन ऐं मुनाफ़िकनि जे पोयां न हल अज़ा हुम व तवकल अल अलाह ऐं हुनजी अज़ियत जी ॻाल्हि खे छॾे ॾे मतिलबु त हुनजो परवाह न कर हुनजी ग़लती न कर उहो अल अलाह तवकल अलाह अलाह ते तवकल कर वकफ़ा बिन लाइ वकील आहे बेशक अलाह ताला तुंहिंजे लाइ वकील काफ़ी आहे हाणे हिते इहो अठेतालीह आहे त इहे इन में इनमें चवंदा त इहो ॼण उन ज़माने हीअ हीअ सूरत हिकिड़े वक़्तु न आहे लथी सॼी सूरत हिकिड़े वक़्तु न आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते आयातूं लथियूं आहिनि के कहिड़ियूं कहिड़ी कहिड़ियूं का अॻे के पिया ईअं कहिड़े नमूने सां ऐं मतिलबु इन ई इन ई क्रोनोलॉजिकल ऑडर में इन ई ऑडर में इन ई तरतीब में कोन्हनि का अॻे लिखी आहे पोइ पोइ बि अलाह ताला जे हुकुम सां हुनखे रखियो वियो आहे ईअं जीअं हींअर मसफ़ में आहे त हीअ उन वक़्त जी ॻाल्हि आहे जॾहिं अञा अलाह ताला वटां अलाह हुकुम कोन्हे मिलियो काफ़रनि सां महाॾे अटकाइण जो जंग करण जो हुनखे चए थो मुनाफ़िकनि ऐं काफ़रनि जी ॻाल्हि जी अजीत जेके हू तोखे ॾियनि था उनजी तूं गणती वधीक न खराणी ओ त पहिरीं अठेतालीह आयत ऐं हुन खां पोइ टेवंजाह आयत में वरी अज़ीत जी ॻाल्हि अचे थी उहा ॿ ॿ दफ़ा या टे दफ़ा इहा वॾी आयत आहे पोइ कहिड़े अॻु में ई अची वेही रहिया कचहरियूं वेठा कनि जेसिताईं ताम तयारु थिए हाणे साईं हिन लाइ केरु मुंहुं ॾिए वरी जॾहिं कचहरी ताम खाधाऊं वरी के वेठा आहिनि माण्हू हाणे पंहिंजो अरल पाक साहस में अंदरि वियो वरी ॿाहिरि आयो वरी हज़रत अनस बिन मालिक सां गॾु अंदरि वियो ॿाहिरि आयो अंदरि वियो ॿ टे दफ़ा अंदरि वियो ॿाहिरि थियो त माण्हू जेके आहिनि वेठा आहिनि हाणे कचहरी पई हले राति थी वेली घणी हाणे रसूल पाक साहन खे ॿिया बि कम आहिनि पंहिंजे अजवाइ मथां राति वटि वञिणो आहे पंहिंजे निमाज़ निमाज़ी हू ॿियूं ॻाल्हियूं घणियूं करणियूं आहिनि हाणे इन ते अलाह ताला फरमायो त इहो वेही रहिया माण्हू इन ज़ालिकुम कान यूज़ इन नबी अलाह ताला खे अहिड़े नमूने अल्ला ताला चवे थो नबी खे अहिड़े नमूने सां अज़ियत ॾियनि था माण्हू भई भई यस्ती मीन कुम पोइ अलाह ताला फरमाए थो त रसूल पाक साहिब सम खे हयात थिए जो तव्हांखे चए भई हाणे उथी वञो हाणे ख़तमु ॻाल्हि आहे न वेठा हूंदा वञो हाणे सॼी राति थी वञे अलालस ही मिन अल हक़ अलाक हक़ चवण खां श्रम कोन थो करे कोन्ह थो करे फसालो हाणे हिते इन ई साॻी हिकिड़ी आयत आहे हिन ई मज़ा हाणे चए थो जे रसूल पाक सलाहु जे आज़वाज़ मुतहाद खां का शइ घुराइणु चाहियो था उनखां को सुवालु आहे का ॻाल्हि आहे हुन वटि अचो था अॻु में इजाज़त हिन आयत खां अॻु में इजाज़त हुई ईंदा हुआ माण्हू साम्हूं घुरंदा हुआ सॼी ॻाल्हि जेका बि चवणी हूंदी ॻाल्हि को नौकर चाकर जेके ॿिया मर्द अंस बिन मालिक बि उन ॾींहं खां पोइ हुनखे इजाज़त कोन हुई त अंदरि अचे अॻु में ईंदो हुओ नंढो हो माण्हू वॾो थी हलियो हाणे त फरमायोसि हुन तव्हां जॾहिं आज़वाज मुतहाद खां का शइ घुरणु चाहियो था हुनखे को सुवालु अथव हुनजे मुताल हुन सां करिणो परदे जे पोयां हुननि खां घुरो हिते जो हुयो अची वियो त औरतुनि खे मर्दनि जे साम्हूं न अचणु खपे मतिलबु तव्हांजे लाइ इहो वधीक पाक आहे तव्हांजे कलबनि जे लाइ ऐं हुननि जे कलबनि जे लाइ बि इहो सुठो आहे वधीक जो माण्हू खे साम्हूं रूबरू माण्हू सां कचहरी वेही न करे माण्हू जेको धारियूं माण्हू आहे मुहरम न आहे त हुन सां परदे जे पोयां ॻाल्हि करे साॻी आयत मी आहे अचे थी त इहो तव्हांखे न जुगाए त तव्हां صل ॾियो रसूल पाक सलाह तव्हांजे हथ मुरा कंहिं सां को निकाह करण जो इरादो करे निकाह करण करे हुकुम थी वियो हुयोरात इहो ख़्यालु करणु इहो रुगो सोचणु त हू नबी पाक सलाह सां गुज़ारे वेंदो पोइ हुनजे आज़वाय मुतालात मां फलानी सां शादी कंदुसि इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु हिकिड़ी तमामु वॾी अज़ीम ॻाल्हि आहे मतिलबु त तमामु सख़्तु ख़राबु ॻाल्हि आहे जो अहिड़ो माण्हू फ़िक्रु करे अहिड़ो सोच वीचारु करे हिन ते अर्ज़ु कयोसीं त नबी पाक सलाह खां अॻु में जेकी आया रसूल पाक सलाह खां उनजी अज़वाज मुतालत ई अलाह ताला जी इफ़त ऐं गैरत जो सुवालु आहे ऐं पंहिंजो नब नबूअ जो ऐं रसालत जी ॻाल्हि आहे त उहो हुनजे आज़ाद सां को ॿियो शादी न कंदो हुन सां को ॿियो निकाह कंदो भले हुनखां अॻु में रसूल पाक सां शादी करण खां अॻु में भले हुनजी शादी थियलु हुजे हिकिड़ो ॿ दफ़ा जेके हज़रत ख़दीजा की ॿियूं फलाणियूं फलाणियूं की केतिरियूं हुयूं जेके मुतलिका हुयूं या बेवाऊं हुयूं या छा हुयूं पर पोइ रसुल पाक सां शादी करण खां पोइ कॾहिं ولا कंहिं ॿिए सां निकाह कोन्ह कयो हाणे इहो सख़्तु क़िस्म जी ॻाल्हि आहे पंजवंजाह नंबर आया त अचे त जेके अज़वाज मुतारात आहिनि या मतिलबु त औरतूं आहिनि से पंहिंजे हिननि माइट माइटनि जे साम्हूं अची सघनि थियूं पंहिंजे अबनि जे पोयां पंहिंजे पुटनि जे अॻियां पुटु अथनि त उन्हनि जे या पंहिंजे भाउरनि जे या पंहिंजे पुटनि जे अभिनाए अख़बार आहिनि भाइटियुनि जे या भाणेजनि जे भला अब वला अभिनाए अख़ती आहिनि या पंहिंजे भा भाइटियुनि ऐं भाणेजनि जे भला नि साए औरतुनि जे साम्हूं अची सघंदियूं भला मां मलखत ऐं मां ऐं जेके हुनजो नौकर आहिनि नौकराणियूं आहिनि उन्हनि जे आॾो अची सघंदियूं वतख़ी न ऐं उन्हनि खपे त अलाह तकवा रखनि इन कान कुल शहीद आहे हाणे हिते उन खां पोइ आहे हिन आयत छवंजाह त नंबर आहे इन अलाह मलायक थो इहो सलू न अल नबी या इहो लज़ीन आमन उ सलू अल सलीमू तस्लीम आहे हिन जो हिन जॻह ते अचणु उहो छो जो हिते ज़िक्र पियो अचे अज़ीत जो रसूल पाक सलासम खे जे जे वॾाईअ जी ज़िक्र हिते ॼण इहा ॻाल्हि आहे रसूल पाक सुलपाक जॾहिं मलाह जा मलाइक जेके आहिनि से अलाह अलाह ते रसूल पाक सलासम ते सलाद चवनि था यानी बरकत अलाह ताला मोकिले थो ऐं मलाइक जेके आहिनि से दुआऊं मोकिलनि था या सलून अल नबी या इहो लज़ीन आमनू सलू अल वसलम तस्लिम आहे ईमान वारो रसूल पाक सलासम ते सलाद मोकिलियो ऐं तस्लीम मोकिलियो इस्लाम मोकिलियो हाणे छवंजाह आयत सतवंजाह अठवंजाहु उणहठ आयतूं जेके आहिनि उन वरी हाणे इज़ियत थी मुतल अचनि थियूं इन लज़ीन अल जेके उहे माण्हू जेके अज़ीयत ॾियनि था अलाह खे ऐं उन जे रसूल खे अज़ीत ॾियनि अलाह खे हाणे कहिड़ी अज़ीत ॾिबी मतिलबु मान में त जेके रसूल खे ॾिनवनि खे अज़ीत ॾिनव त ॼण अलाह खे अज़ीज़त ॾिनव हुननि ते अलाह ताला जी लानत आहे हिन दुनिया में बि ऐं आख़िरत में फिटकार आहे पंहिंजो आख़िर आदिल मुहीन आहे हुननि जे लाइ हिकिड़ो तमामु वधीक ख़्वारी वारो अज़ाब तयारु करे रखियो वियो आहे या सतवंजाह थी वलज़ीन यूज़ून अल मोमिनीन ऐं जेके मोमिननि खे हाणे मतिलबु कंहिं मोमिननि खे इज़त ॾियणु मोमिननि मोमिनानी खे इज़त ॾियणु रसूल खे इज़त ॾियणु की अलाह खे अज़ियत ॾियणु वलज़ीन यूज़ून अल मोमिनीन मोमिनात योग्य मक्त सबू बर मख़्त सबू बग़ैर मक्त सबू कंहिं ॻाल्हि खां सवाइ मतिलबु त को सबबु कोन्हे हरू भरु कंहिंखे तकलीफ़ ॾियणु अज़ियत ॾियणु मोबिननि मज़ा मोबिननि मज़ा कंहिंखे फ़क़ति देह तमलू बोहताननि विस्मनि मुबीना इहो तमामु हिकिड़ो वॾो बोहतान ऐं वॾो गुनाह जेको आहे पाण ते खणनि था अहिड़ा माण्हू जेके अज़ियत ॾियनि था इहो अठवंजाह ई नंबर आए थी हुन खां पोइ उणि आयत फरमाए थो कुल अज़वा जी ख पंहिंजे ज़ालुनि खे चओ व बना थी खै ऐं तूं पंहिंजे धीअरुनि खे चओ व निसा अल मोमिनीन ऐं मोमिननि जे औरतुनि खे चओ हाणे हिन में आहे हीअं रसूल पाक सलाह में चारि नियाणियूं आहिनि हाणे हिन में जेको शिया चवंदा आहिनि हिकिड़ी हुई बसि पंहिंजो फलाणी हुई बसि हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला ॿियूं कोन हुयूं हुन पोइ हुन मां उहो ग़रीब आहे नबी पाक सलाह हाणे तोहमत ऐं बोतां त लॻायो त हुनजी जेको चए थी मुंहिंजी धीउ आहे त चई चओ न हिनजी धीउ कोन्हे कंहिं ॿिए जी आहे मतिलबु त तव्हां वॾो को लफ़्ज़ तव्हां ॻाल्हायो था या नबी कुल बि हिन हीअ जेके रओ आहे जेको गंदी आहे उहा वराइनि पंहिंजे सीने ते पंहिंजे मुंहं ते तारीख़ अदना ऐं इहो फला यू ज़ैन इन मञा पधरो थींदो त माण्हू हुनखे सुञाणंदा त हीअ मोहमिन मुस्लमान औरत आहे आज़ाद औरत आहे पोइ तव्हांखे अज़ियत न ॾींदा अज़ीयत ॾियण जी ॻाल्हि हिते हले पई फला फल ज़ालिक अदना इहा वेझी ॻाल्हि आहे या ऐं इहो रफ़ न सुञाणंदो तव्हांखे त मुस्लमान आहे हिन खां भॼी पासो कर मलाई ऐं इहो रफ़ न फला यू ज़ैन पोइ तव्हांखे तकलीफ़ न ॾींदा तव्हांखे इज़त न ॾींदा हुआ कान अलाह गफ़ूर रहीम आहे बेशक अलाह ताला ग़फ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे हराम करण वारो आहे लम अलामी त इहा सख़्तु आयत आहे हिन खां पोइ जेको सठि नंबर आयत आहे जेकॾहिं इहे का मुनाफ़िक ऐं काफ़र इन ॻाल्हि खां न हटंदा रसूल खे अज़ियत ॾियणु अलाह खे अज़ियत ॾियणु इन्हनि सिलसिले में बलज़ी नफ़ी कलूब मरदुनि जिन माण्हुनि जे दिलनि में मर्ज़ु आहे उहे हिन ॻाल्हि सां न मुड़ंदा ल भल यंत इंतिहा न कंदा हिन ॻाल्हि खां मुड़ंदा हिन पासो न कंदा हिन ॻाल्हि खे छॾे न ॾींदा भले मुर्ज़िफू न शहर में उफ़ाह पखिड़ंदा की भई ओ फलाणी अहिड़ी फलाणी अहिड़ी फलाणी अहिड़ी फलाणी अहिड़ी फलाणो अहिड़ो फलाणो अहिड़ो उफ़ाह जेके ग़लति ख़बरूं हिकिड़ो पखिड़ींदा वठंदा उहे जेकॾहिं माण्हू हिन ॻाल्हि खां न मुड़ंदा वल फिल मदीनत ला यन कबी एम तव्हांखे असां हुन ते मतिलबु मुसलत कंदासूं हुनखे ॾींदासूं अख़्तियार सुमला न कफी आहे इलाह कलीला यानी हुनखे तव्हां किथां क कढी छॾींदा तव्हांजे शहर में जा तव्हांजे मुल्क में जा त तव्हां हुनजा पारिस न थींदो पोइ हुन खां पोइ जेकॾहिं मतिलबु त इहो वक़्तु अची वियो आहे जेकॾहिं अहिड़ी सिलसिलो रखंदा जारी त उन्हनि मुनाफ़िकनि खे उन्हनि काफ़रनि खे मुल्क वञा कढी छॾिबो ॼण हिन सूरत आज़ाब जे सठि नंबर आहे त भला अलाह न अला एकठ आ अहिड़ा माण्हू भला न आहिनि लानत फिटकार कयल आहिनि इहे माण्हू ख जिते बि हथ अचनि खे अज़ियत ॾियनि अलाह खे अज़ीत ॾियनि मोमिन खे अज़ियत ॾियनि मोमिन खे अज़ियत ॾियनि हुननि खे इन खां अॻु में बि अलाह ताला अहिड़ा ई अहकाम जारी कया आहिनि ॿियनि क़ौमुनि ते बि सुनत अलाह फिल ज़ीन खलो मिन क़बल वलन तजदल सुनत अलाह तब्दील आहे बेशक इहा सुनत अलाह ताला जी आहे जेका तब्दील न थींदी यसालुन यसलुक नास अन साद हाणे हिते असां वक़फ़ कयूं था वक़फ़ अलाह मग़फ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सवात मुस्तक़ीब सवात الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين